Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wahda nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إمام مسلم رحمه الله bitta rivoyatni o'zining kitobida keltirganlar shu rivoyat musulmonlarga rasa dalda berar ekan ko'p ruhiyat berar ekan shu rivoyat bizga o'xshaydigan zaif musulmonlarga قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها شو رواياتنين مقصد شو كي بركشة islomni qabul qiladi ma yuridu illa dunyo magar maqsadi nima ekan dunyo ekan lekin fama yalbath illa yasiran ozgina yuradi islomga kiradi va iymonni biladi ozgina yuradi, hattoki uni hayotida o'zgarish boshlanib ketadi. Va o'zgarish shu darajada bo'ladiki, hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya va ma alayha. Hattoki islom dunyo va dunyoda bor hamma narsadan unga mahbubroq bo'lib ketadi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Shu hadisning qadriga yetaylik. Shunaqa hadis eshitganmisizlar? Ha? Men o'zim shu hadisini eshitib rosa xursand bo'ldim. Zeroki biz zaifmiz. Har xil shaytoniy vasvasalar qalblarimizni g'alat qilib turadi. Qalblarimiz g'alat bo'lib turadi. Lekin Alloh taolaning mehribonligi shunaqa ajoyibki, odam sobit qadam bo'lib yurib tursa, Alloh taolo uni to'g'rilab qo'yar ekan. Ba'zi odamlar musulmon bo'ladi, ularning maqsadi faqat dunyo bo'ladi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Dunyoni kuzlab musulmon bo'ladi. Lekin ozgina yuradiki, unda o'zgarish keladi. Niyatlarni Alloh taolo to'g'rilab qo'yadi. حتى يكون الإسلام وحب إليه من الدنيا وما عليها حتى که اسلام دین اون نزده دنيا دنیا و دنیا ده بار همه نرسدن محبوب راغبوب کتا ده روسیا امریکا افریقا دنیا ده بار هر خل مال متاع mol davlat tilla kumushlar ayollar بالا چقا chaqa farzandlar hamma narsadan محبوب bo'lib ده Tunyapsizlarmi? Dunyo maqsad uchun islomga kirgan, lekin oxir fidoi bo'lib ketadi. Islomga fidoi bo'lib ketadi. Shuning uchun birodarlar, shu hadis bizga rasa ajib ruhiya beradi. Mumkin bizda ba'zilarining qalblarida shunaqa yomon niyatlar bordir. Ya bu bo'lgan bo'lish mumkin. Lekin mana Alloh taolaning fazli shunaqaki, agar odam sobit qadam bo'lib yurib tursa, yurib tursa, Alloh taolo uni qalbini yaxshilik tomonga burib qo'yar ekan. Shuning uchun birodarlar, qalb Alloh taolaning ixtiyorida. Innal quluba bayna isba'ayir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Bu qalblar Alloh taolaning ikkita barmoqlarining orasidadir. yuqallibuha kayfa yasha alloh taolo qanday xohlasa shuni burib qo'yar ekan shuning uchun birodarlar niyatlarimizda mana bir nech kundan beri niyat dars ketyapti agar bir yil dars bersam ham bu kam birodarlar derakki muhim narsa niyatda niyat unvoni bilan dars maqsadi ketyapti alhamdulillah va niyat masalasi shunaqa qattiq bo'lsa Biz nima qilamiz bo'lmasa, mana shu shu hadis bizga dalda beryapti-da. Yo'q. Inson o'zgarar ekan, to'g'rilanar ekan, o'zgarar ekan, to'g'rilanar ekan, lekin Alloh taolaning mehribonligi shunaqaki uni qalbini mustahkam qilib qo'yar ekan. Qalb mustahkam bo'lib ketgandan keyin shu islom din shu odamning nazdida, shu odamning oldida dunyo va dunyoda bor hamma mol matodan afzalroq, mahbubroq, suyumliroq bo'lib ketadi. Shu hadisni Imom Muslim rahimahulloh o'zining kitobida keltirganlar. Shuni miyalaringizga ham yozib qo'yinglar, qalblaringizga ham yozib qo'yinglar. Odam shunaqa hadislarni eshitib Allohning huzuriga yig'lash kerak. alloh taolo shunaqa mehribon ekan birodirlar. mana niyatlarimizda har xil mayda chuyda emirgan semirgan narsalar bor lekin alloh taolo shu dunyo uchun qabul qilingan dinini shu odamning oldida shunaqa mahbub qilib ko'rsatib qo'yadiki, hamma narsani qurbon qilib tashlaydi. O'zini ham qurbon qilib tashlaydi. Allahu akbar. İnne şeytane yecri min ibni Adem'e macereddem. Şeytan Adem'nin bolasining tomirlarida yuradi. Qon yuradigan tomirlarda shayton yuradi. Shunaqa inson bilan yopishib olgan mahluq bu, shayton. inson bilmaydi, dafatan niyatida bir o'zgarish keladi. Tushunyapsizlarmi? Mana shunaqa xatarli holatda Alloh taolaning yordami bo'lib turar ekan. Alloh taolam unga yordam berib turar ekan. Tashab qo'ymas ekan. Fahras ala niyyati solihah. كي تنتفع بعملك وجهادك yaxshi niyatga haris bo'linglar birodirlar. Agar amallaringizdan va jihodingizdan foyda olmoqchi bo'lsanglar, yaxshi niyatga haris bo'linglar. Niyat sodiq bo'lsa, mujohid odam sobit qadam bo'ladi. niyatlarni to'g'rilanglar, niyatlarni to'g'rilanglar. Oxir foydasi nima bo'ladi? Dunyoda bironta foydasi bormi o'zi? Bale, bor birodarlar. Dunyoda buni foydasi shuki, jang maydonlarida qalbingiz sobit qadam turadi. Qalbingiz mustahkam turadi. Astaizu billah. Laqad radiyallohu anil mu'minin. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما فتح سورة سنين 18-19 شير ده alloh taolo sahobalarning voqeasini aytib beryapti sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bayat beryaptilar o'limga bayat beryaptilar nimaga bayat beryaptilar yunus o'limga bayat beryaptilar o'sha bitta daraxtning tagida o'tirganlar o'sha paytda payg'ambar alayhisalom. Bay'atul Rizvon dedi buni. Kimki shu bay'atga ishtirok qilgan bo'lsa, Alloh taolo ulardan rozi bo'lgan. Ularning holatini Alloh taolo aytayapti. Albatta Alloh taolo ularning qalbini biladi-ku. Alloh taolo aytayaptiki, fa'alima ma fi qulubihim. Allah taolo ularinin kalbide bor niyetini bildi. Bilgenden ki nima kıldı? Fa anzala sakinata alayhim. kalbilerde, kalbilerige khatir camlik sop koydu. Birinci fayda nima? Khatir Xotirjamlikni Allah taolo bularning kalbilerge sop koydu. Zaraki ularning niyatlari to'g'ri bo'lgan. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Va asabahum fathan qariba. Va ikkinchi foyda nima? Alloh taolo ularga yaqin fathni berdi. Makka fath bo'lishdan oldin Alloh taolo ularga Xaybarni fath qilib berdi. Uchinchi foyda. Va maghanima kathiratan ya'khudunha. va ko'p-ko'p g'animatlarni Alloh taolo ularga berdi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Niyat to'g'ri bo'lsa, kemamiz oldiga yurar ekan. Niyatlarimiz to'g'ri bo'lsa, jamoatimiz kuchayar ekan. Niyatlarimiz to'g'ri bo'lsa, qalblarimizda muhabbat kuchayar ekan. niyatlarni to'g'rilanglar, to'g'rilanglar. Nimaga? Mana shuning uchun. Sobit qadam bo'lishlik uchun niyatlarni to'g'rilanglar. Hujjat nima? Shu oyat. Shu oyatda Alloh taolo sahobalarning voqeasini aytib beryaptiki, fa'alima ma fi qulubihim. Alloh taolo bularning qalbida bor niyatni bilgan. فانزل السكينه عليهم bularning qalblariga xotirjamlik va sakinani solib qo'ygan va asabahum fathan qariba va yaqin fathani Alloh taolo ularga bergan va maghanima kathiratan ya'khudunaha va Alloh taolo bularga ko'p-ko'p g'animatlarni bergan niyatlar to'g'ri bo'lsa alloh taolo shu ne'matlarni bizga ham beradi inshaalloh tushunyapsizlarmi Mana ixlos to'g'risida mashallah ko'p gaplar bo'ldi. Qanday bilamiz shu odamda ixlos bormi, yo'qmi? Yaminda ixlos bormi, yo'qmi? Alomatlar bormi ixlosni bilishga? Shu masala ketyapti. Ixlosni bilishga ba'zi nimalar bor, termometrlar. Termometr bilasizlarmi? Ha, termometrlar bor. Shunda bilinadi. Shu odamda ixlos bormi, yo'qmi bilinadi. Ixloslik odam maqtash va yomonlash bilan o'zgarmaydi. Qanday tushunyapsizlar? Maqtalsam, yomonlansam farqi yo'q. O'zini ishini qiladi. Sobit qadam turadi. Yo, bular meni sukiyapti, har kun jazolayapti, bo'ldi men ketdim. qanaqa ixlos bo'ldiz? Alloh uchun kelgansiz-ku. Alloh uchun kelgan bo'lsiz, nima bo'ldi? Odamlar maqtayotgan bo'lsa nima bo'ldi? Odamlar sizga qarshi gapirayotgan bo'lsa nima bo'ldi? Alloh uchun kelgansiz-ku. 1. Shu birinchi alomat. Ikkinchi alomat. Pul berilsam, yordam berilsam, pul berilmasa yordam berilmasa ham o'zining ishini qiladi. O'zgarmaydi. Mansabda bo'lsa, xizmat qiladi. Mansabda bo'lmasa, xizmat qilmaydi. Qanday tushunyapsizlar? Mas'uliyatda bo'lsa, xizmat qiladi. Mas'uliyatda bo'lmasa, xizmat qilmaydi. Ya o'sha darajada qilmaydi. Ma imkoniyat u boshqa narsa. Endi unda mashina bor, sizda yo'qda, u boshqa gap bu. Lekin mas'ul bo'lganda har bitta muxobarani ko'taradi. Lekin mas'ul bo'lmaganda chaqiryapti, fulonchi, fulonchi, lekin javob bermaydi. Men mas'ul emasman deydi. Chaqiryapti-ku, oxir mas'ul bo'lmasiz ham. Javob berishingiz kerakdi. Alloh uchun qiladigan odam mas'ul bo'lsa ham ishini qiladi, mas'ul bo'lmasa ham qiladi. Pul berilsa ham qiladi, berilmasa ham qiladi. Imkon qadar qiladi-da. Pul berilsa mumkin ko'proq qilar. Pul berilmasa kamroq qilar, lekin niyat o'zgarmaydi. Tushunyapsizlarmi? Yengilgina misolini beraman sizlarga. Mashina berildi mana. Mana shu kalit oling xizmat. Zo'r xizmat qilyapti. Mas'ul chaqirtirdi. Birodar kalit qani? kalidini bering bo'ldi mana fulonchiga bering mashinani fulonchiga topshiring bo'ldi undan xafa bo'lib ketdi u u nima qildi sizga bu ixlosda farq bor ga alomatda bu dalolat qiladi shunga ha xafa bo'lganda Alloh uchun qilgan-ku bu oldin ham Alloh uchun shofirlik qilgansiz hozir shofirlikdan bo'shalgan bo'lsangiz ham Alloh uchun bo'shalgansiz Boshqa xizmatlarni qilasizda nima bo'ldi? 3-alomat. Bu rasa xatarlik alomat lekin. Bunda ko'pchilik iqlib iqlib tushadi. Mana misol uchun hozir men o'tiribman, dars qilyapman sizlarga. Meni o'rnimda boshqa odam kelib dars qilsa men xafa bo'laman va uni ayiblarini kovlab yuraman. Bu shunga dalolat qiladiki, menda ixlos yo'q ekan. Bo'lmasa men qilsam nima bo'ldi, siz qilsiz nima bo'ldi? Alloh uchun qilyapti-ku o'sha ishni. Boshqasi boshlab yorsa, boshqasi boshqarib yorsa, unga xafa bo'ladi, hasad qiladi. Bu ixlosda kamchilikka dalolat qiladi. Ki shu odamning ixlosida bir narsa bor. Ixlos mukammal emas shu odamda. Bo'lmasa nima, biz rekord qo'yapmizmi? Bizga nima farqi bor? Har kim o'zining ishini qilib yuradi. Oldiga olib boradi. Lekin agar Alloh taolo Tojikiston jihodini bizga yozib qo'ygan bo'lsa, boshqalar nima xafa bo'ladi? Ya Alloh taolo Kashmir jihodini boshqa birodarlarga yozib qo'ygan bo'lsa, biz nima uchun xafa bo'lamiz? Bu shunga dalolat qiladiki, shu odam o'zini jihodida muxlis emas. O'zining ishida muxlis emas bu. 4-alomat. Ergishadiganlar kubayasi aysa ya aysa ham farq bo'lmaydi. O'zgarmaydi. Ergishadiganlar ko'payib ketsa ya kamayib ketsa o'zgarmaydi. Bizga ergishadiganlar kam bo'ladimi yo ko'p bo'ladimi? Farqi yo'q, birodirlar. Eshitinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rnak va namuna bo'ladigan sahobalarni tayyor qilib ketganlar. Misol uchun Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu xalifa bo'ldilar. Rasakotda katta musibat paytida bu kishi xalifa bo'ldilar-da. Dunyodan bir shunaqa buyuk shaxsiyat o'tib ketganki, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kabi inson va habibimiz bo'ladigan odam dunyodan o'tib ketganlar. Shuna musibatlar ummatga keldi. Murtadlarning fitnasi boshlandi. Va rumiylar musulmonlarni g'animat deb o'ylab turgan. Mana endi bularning payg'ambari dunyodan o'tdi. Bo'ldi endi bularni ushlaymiz. Shunaqa paytlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kishi Abu Bakar radhiyallohu anhu ning vaziri bo'ladigan Umar radhiyallohu anhu ham qarshilik qildi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Bitta odam. Butun ummatda bitta odam turibdi. Musulmonlarning jamiyatida bitta o'rnak odam turibdi. Murtadlarga qarshi jang qilaman deyapti. Wallahi law mana'uni iqalan كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم laqataltuhum alayh. Allohga qasam. Zakot ichkilarni bayladigan ipini agar menga topshirmasa bular, men shu ip uchun ham jang qilaman. Ayun qasuddin va ana hayyun. min bo'la turib din noqis bo'lib ketadimi? Undan keyin Umar radhiyallohu anhu kelib aytdiki, "Ya khalifata Rasulilloh, ey payg'ambarning khalifasi, Ozgina mehribonlik qiling. Odamlarga mehribon bo'ling. Shunda Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu aytdilarki: "Ya Umar, ajabbarun fil jahiliya va khawwarun fil islam." Jahiliyatda rasa bahodir va qahramon bo'lib yurar edingiz-ku. Nimaga islomda kelib rasvolik qilyapsiz? Qo'ymayman dedi bularni. zarur albatta bularga qarshi jang qilaman. Abu Bakr radhiyallohu anhu bitta odam. Tushunyapsizlarmi? Bitta odam butun ummatni boshqarib ketgan. Bizga ko'pchilik kerak emas. Bitta o'rnak odam kerakdi. Murtadlar murtadlar tomonga lashkar jo'natilgan. Bitta lashkar murtadlar tomonga ketyapti. Ikkinchi lashkar usama anhu ning lashkari kutib turibdi shu paytda sahobalar aytdilarki ey xalifa murtidlarga qarshi jang boshlandi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar shu lashkar madinada tursinda shuni agar jo'natib yuborsangiz madinada kim qoladi shu paytda ham abu bakr roziyallohu anhu tur berdilar-da. o'zi yakka qolib ketdi. Shu paytda ham aytdiki, agar darindalar kelib, itlar kelib musulmonlarning onalarini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oilalarining oyoqlarini ko'tarib olib ketsam, ya'ni ularni o'ldirib, ularning oyoqlarini ham ko'tarib olib ketsam, Men Usomani lashkarini jo'nataman. Oxir Usoma radhiyallohu anhu ning lashkari jo'natildi. Shu tomonda murtidlarga qarshi jang bo'lyapti. Shu tomonda Usomaning lashkari ketdi. Madinada hech kim qolmadi. Kofirlar, Rumliklar Usoma radhiyallohu anhu ning lashkarini ko'rib hayron bo'lib ketdi. E, bu qanaqa odamlar? Endi bularni payg'ambari vafot qilgan. Murtadlarga qarshi ham jang bo'lyapti. Bizga qarshi ham lashkar jo'nataverdi-ku. Bular oddiy xalq emas ekan. Bular payg'ambarning shaxsiyati uchun urashadigan, urushadigan odamlar emas ekan. Bular aqida uchun urushadi. Mana Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qolgan o'rnak shogirdlardan bo'lganlar. U kishi bir tomonda murtadlarga qarshi jang qildirdi va dinini bizga salomat etkizishga harakat qildilar. Va ikkinchi tomonga rumliklarga rumliklar tomonga lashkar jo'natdi va rumliklar kofirlarning qalblariga haybat solib qo'ydi. Ular qo'rqib ketdi. Jang qilmasdan qochib ketdi. Ixlos alomatlaridan bular. Sizga ergishadiganlar ko'p bo'ladimi? Ya kam bo'ladimi? O'zgarmang. Mana shu 4-chi masalasida aytdikki, ergishadiganlar va birga yuradiganlar kamayib ket qolsa, shahid bo'lib ketsa, ya xiyonat qilsa, u o'zgarmaydi. ba'zilar xiyonat qilish ham mumkin ba'zilar tashlab ketish ham mumkin boshqa guruhga ko'chib e, nima qo'shib ketish ham mumkin lekin u o'zini hadafini tashlamaydi tushunyapsizlarmi mana shunga dalil alloh taolaning shu oyati shu oyatda alloh taolalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafotini zikr qilyapti ya'ni agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot qilsalar ham o'zgarmanglar أستعيذ بالله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بر پیغمبر در بو كشيدن أولدن هم پیغمبر لر اتكن لركو أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أجار شو پیغمبر وفات قسا يا قتلت لسه سلر مرتد بوب كده سلر ما ومن ينقلب على عَقِبَيْهِ فلن يضر الله شَيْئًا kimki murtad bop ketsa va Allohga hech qanday ziyon yetkazilmaydi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kabi shaxsiyat ham agar dunyodan ko'tarilsa, siz ishingizni qilasiz. Qosin amirlar, bizga o'xshaydigan mayda-chuyda odamlar hech kim emas bular. Muhim narsa nima? Aqida. Muhim narsa nima? Aqida, hadaf. Hadafdan chalg'anmaslik kerak odam. Shahid bo'layotgan bo'lsa, bo'lsin. Xiyonat qilayotgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi ularni biladi. Tashlab ketayotgan bo'lsa, ketaversin. Siz ishingizni qilingda. Xiyonat qilmaslik kerak. O'zgarib ketmaslik kerak. Agar o'zgarib ketayotgan bo'lsa, birodarlar, shu shunga dalolat qiladiki, shu odamning ixlosi mustahkam emas. Shu odamning ixlosi mukammal emas. Shu fulonchi uchun, fulonchi uchun yurgan. Dadasi uchun yurgan, qo'mondoni uchun yurgan, dadasi shahid bo'ldi, o'zi o'zgarib ketdi. Mana Abdulloh Azzom rahimaullohning o'g'illari bor. Huzayfa Azzom degan. Shayton yomon kazzob. Abu Musab Zarqovi rahimaullohni yomonlab o'tirar edi. Dadasi qayerda osmonda o'tiribdi? Bu qayerda tashnobda yotibdi? Farq borda, birodirlar. Shuning uchun birodirlar, biz u bu uchun yurmaylik, balki Allohning rizosi uchun va i'lo'i kalimatulloh uchun yuraylik faqat. Tushunyapsizlarmi, birodirlar? Mana shu bo'layotgan darslarga e'tibor berib, Alloh taolaga ahd beraylik. Alloh taolaga ahd beraylik. nima ahd berish kerak? Ey Alloh, odamlar meni maqtasam, yomonlasam, men sening yo'lingda borman. Bormisizlar? Sobit qadamlikka ahd beraylik Allohga. Alloh taolo bilan o'ynash astag'firulloh bu bizga yarashmaydi. Biz musulmonmiz, Alloh uchun chiqqanmiz. Kim biladi bizdan? mana shu so'z chiqqandan keyin yana boshqa so'z chiqadimi? Shunga garantiya bormi? Bo'lmasachi. Bo'lmasachi. Nimaga biz ertaga ertaga qilamiz? Mana Allohga ahd beraylik, birodarlar. Ey Alloh, odamlar meni maqtasam, yomonlasam, yo'lingda borman. Mas'uliyat berilsa, mansab berilsa, berilmasam, yo'lingda borma. Imkoniyat. Mas'uliyat mayli, imkoniyat. Imkoniyat menga berilsa ya berilmasam xizmatingda bormi? Diningga xizmat qilaman. Menga yordam beradiganlar birga yuradiganlar ergishadiganlar kam bo'ladimi, shahid bo'lib ketadimi, xiyonat qilib tashlaydimi ey alloh men borman inshaalloh meni o'rnimda boshqa odamlar kelib xizmat qilsam men borman ahadni beraylik allohga niyatlarimizni to'g'rilab qo'yaylik Alloh doim g'ariblarga kulib boqar. Asar emas ekan do'stlar, jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Allah qo'li jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin hijrat jihod jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad ne'matga noshukurlar o'lib ketsin bu ne'matga noshukurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. xushyor bo'ling, umr tezda o'tib ketar. Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar. Buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa Gözü açılməsin zandayım Haq ölməsəm Gözü açılməsin zandayım Haq ölməsəm Asan iməs ikən dostlar Cənnət yolu Şu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat jamoatning ustidadir Alloh qo'li. Alloh qo'li.